basa mongaino. La discuto revivigas. La cronvirusa pandemio alportis du flancan tragedion, la minacion alla homa sano, cae la minacion alla economia situatio de nazioi. Ciel oniscias la besono pri socia isoligio haltigis grandan parton de la productado de servoi cae varoi cae ne attendite grandega amasso da homoi trovigis sen basa mongaino. Cae, compreneble, mal riciuloi estis plei forte atingitai de tiu criso, char ili ne havas reservon de mon rimedui. En malriciae landoi, misero disvastigis rapide cae atingis necredeblan quanton da homoi necessis interveno simila al tiu quiu ocasas post grandai natur catastrofoi au militoi. et en la ricia usono, la unua economio en la mondo, necessis disdoni monon al la logiantaro. La registaro tion faris ie quanto de triliono da dolaroi. En Brasilo circa oc dec milionoi da homoi inscribidis por ricevi 600 realoin, cae la duono de tiui homoi declaris che ili usos tiun monon por sin nutri. Montrigis crome che existas parto de la socio quiu ec ne havas documentoin cae ne raitas inscribigi. Cetiui estas la nomatai nevideblei homoi. Tiu terura socia situatio venigis sur la podion malnovan discuton. Ciu oni devus starigi registaran basan monhelpon al la plei malricia tavolo de la socio sen depende de pandemioi? La nova agenteio Bobozo Brasilo publicigis interesan rapporton pritio. La ideo ne estas nova. Thomas More en la decesa iarcento publicigis la faman libron Utopio, en quiu li scribis Stelistoin oni condamnas al cruela, terura turmento, cae tamen estus preferinde garantii la vivadon de ciu homo tiel che neniu trovigiu fronte alla besono steli cae posti esti executita. Tio verco enconducis unua foie la ideon che oni devus doni basan mon quanton al ciu besonanto. Ciu utopio? En la decocai arcento, la filosofo Condorcet vercis esseon en quiu li proponis che oni disdonu al mal riciae familioi basan mon quanton por postvivado de maliunuloi. En tiu sama iarcento, Thomas Paine proponis similan sistemon de imposto porque maliunai homoi ne vivu en misera stato. En la dudeca iarcento, la respecte ginda filosofo Bertrand Russell en la verco Voioi al liberezzo sugestis che en estonta tempo eta monsumo suficia por basae e besonoi devos esti garantiata al ciui. Cai ec Milton Friedman, eminenta usona liberala economicisto, proponis en la dudeca iarcento registaran mon helpon al malriĉuloj cele al digna vivo. Fakte, la afero ne estas nur teoria. Gi IL funkcias laŭ malsamaj sistemoj en afrikaj landoj, Kanado, Francujo, Hinduo kaj Suda Koreujo. ECH en la brazila urbo Maricá En Stato Rio de Janeiro existas successa tia socia programo. En Alaska tiu sistemo existas iam de relative longa tempo, cae cent miloi da homoi ricevas mon helpon proporcian al la valoro de petrolo. De tio resultis che la sociae malega lezoi en tiu usona Stato farigis signife malpli pesai dum la lastai iardecoi. Homoi ofte usa sian tempon por longai politicae discutoi. Eble estas tempo al preni practicaen agoin sen depende de politicae teorioi por protecti niain plei malriciain gefratoina.